لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشك عطر U istinu, ja ne znam dijelo da više približava Allahu subhanahu wa ta'ala od dobročinstva majci. Kada nam je svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti i svoje mudrosti podario potomstvo, postali smo svjesni tih ajeta i hadisa koji govore o blagodatima majke. Majka kada vidi svoje čedo pored sebe ili kada mu čuje glas zaboravlja sve prethodne bolove. Njene riječi nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala jesu koliko li te volim, lutko moja. Da sam i umrla, samo da si mi ti ostala živa. Subhanallah. Subhanallah. Majka je kod Kabe dovila Allahu subhanahu wa ta'ala da je ne vrati živu kući ako je napravila sihr svojoj snahi. A ako nije, da je pomogne protiv njenog sina i snahe. Kada smo stigli kući, vijest nas je čekala, brati snaha poginuli su u saobraćajnoj nesreći na putu. Ja Allah. أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرجو Znajmo dobro da se na ovom dunjaluku sve može zamijeniti. Sve ima svoju zamjenu. Ukoliko se razvedeš sa ženom, oženit će se sa drugom ženom. Ukoliko se rastaviš od čovjeka, udaćeš se za drugog i naći ćeš boljeg od njega. Djecu ćete imati s drugima, s drugima ćete živjeti i skupljati metak. Međutim, kako ćeš naći zamjenu kada izgubiš majku ili babu? Ko će nam zamijeniti majku i babu? وحبك وانظري ممالي سوف أعود يا أمي a ja u istinu nisam ništa drugo. To je jedno od tvojih mnogobrojnih dobrih dijela. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim tebi zbog onoga u čemu se danas ja nalazim. Allah te nagradio najboljom nagradom za mene. Majko, skupocjeni dragulju, milostivo srce, tebi i tvojim prijateljicama, ostalim majkama poklanjam ove večerašnje riječi. Allahu gospodaru moj, čuvaj mi majku. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه المبين ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي قال في حديثه الشريف اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده والصلاه والسلام على اله واصحابه اجمعين neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova koji kaže u svojoj plemenitoj i jasnoj knjizi. Kako stoji u prijevodu značenja, čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobročinstvo. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji 30 mjeseci. Neka je salavat i selam na predvodnika, vjerovjesnika i poslanika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam koji kaže u svome časnom hadisu, hadisi šerifu u istinu ja ne znam dijelo da više približava Allahu subhanahu wa ta'ala od dobročinstva majci. Hadis je vjerodostojan, kako kaže šejh Albani alihi rahmetullah u svojoj vrijednoj zbirci vjerodostojnih hadisa. Neka je salavati i selam na porodicu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i sve njegove ashabe. Kao što ste mogli čuti, vidjeti i pročitati tema našeg večerašnjeg predavanja jeste Moja majka. Prije nego li počnem s ovim predavanjem, dozvolite mi da se sa nekoliko riječi zahvalim svojoj majci, kojoj se nakon Allaha subhanahu wa ta'ala zahvaljujem na onome na čemu sam danas. Mašta god rekao i mašta god uradio, majko moja, ja ti se neću moći nikada zahvaliti za ono što si učinila za mene. Nikada neću zaboraviti teške godine, patnju i siromaštvo, tvoj trud i zalaganje za moju bolju budućnost. Nikada neću zaboraviti kada smo se okupljali oko tebe za sofrom, kada si mene i moga brata hranila poput golubice kada hrani svoje golubiće. Stavljala si nam svojom rukom zalogaje u naša usta i hranila nas. Čak, čak sada i kada smo odrasli. Koliko sam te samo sikirao kada bih dolazio kasno u noć svi članovi porodice zaspali bi, a jedino ti, jedino ti ostala bi budna i iščekivala moj dolazak čak i sada, počesto moja supruga i moja djeca kasno u noć, kada zaspadnu, ti ostaneš budna, čekajući me kako bi mi otvorila vrata. Nikada neću zaboraviti kada sam narastao i otišao u svijet radi školovanja, da ste ti i babo skupljali novac i slali mi ga kako ja i moja porodica ne bismo skudjevali i ne bismo bili u potrebi ni za čim u tuđini. Ja Allah, nikada neću zaboraviti moj dolazak na raspust i ponovni povratak na školovanje. Koliko li mi se samo srce cijepalo kada bih na rastanku čuo tvoje riječi Ideš sine, i ostavljaš majku, a možda kada se vratiš više je nećeš zateći živu. Ideš sine, a možda više nećeš vidjeti svoju majku. Vratio sam se sa školovanja, majko. Ti si zašla u pozne godine i oslabila si. Meni i mome bratu dala si svoje najljepše godine, svoje najljepše dane. Koliko li si samo propatila zbog nas? koliko li si se žrtvovala samo za nas, koliko si brinula naših briga, pa čak i sada, kada smo odrasli i postali porodični ljudi, tada, tada, u tvoje najljepše dane, najljepše godine, mene su zvali Hajro, Hajrudin, danas kažu šeh taj i taj, a ja u istinu nisam ništa drugo. To je jedno od tvojih mnogobrojnih dobrih dijela. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim tebi zbog onoga u čemu se danas ja nalazim. Allah te nagradio najboljom nagradom za mene. Majko, skupocjeni dragulju, milostivo srce, tebi i tvojim prijateljicama, ostalim majkama poklanjam ove večerašnje riječi. Allahu gospodaru moj, čuvaj mi majku. Allahu gospodaru moj, čuvaj mi majku, podari joj dug život i ispuni ga dobrim djelima. Kada bude odlazila s ovoga svijeta, smiluj joj se gospodaru moj i podari joj lijepu završnicu. Tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala majko moja, niko ne možete za tvoje dobro bolje nagraditi do Allah subhanahu wa ta'ala. Što se tiče večerašnjeg predavanja, ono će se sastojati iz govora o sljedećim temama. Majka, znamo li ko je ta osoba? Ili jesmo li je svjesni? Čuvaj se dove onoga kome je učinjeno nasilje. Majko, ne mogu da vjerujem da tako postupaju prema tebi zbog čega ovaj čovjek plače i ovo je naša vjera Islam. Majka, znamo li ko je ta osoba ili jesmo li je svjesni? Majka je primjer milosti koji se kreće među ljudima, a činjenica je da se malo ko okreće prema njoj, uvažava je i poštuje. Majka je primjer strpljivosti, živi primjer blagosti, i svaki od nas oženjeni i svaka od sestara udanih kojima je Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti podario potomstvo, treba, trebali bi biti svjesni toga. Sve jedan od nas, kada je Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom dobio prvog sina ili prvu kćerkicu, sigurno je rekao, nije isti onaj koji čuje kao onaj koji vidi i doživi. Mnogi od nas su mnogo slušali o blagodatima majke, ali taj govor koji bismo čuli nije prelazio dalje od naših ušiju. Istina, ponekad bi nas poneko kazivanje o majci odnosu njene djece prema njoj pogodilo, ražalostilo i rasplakalo, ali taj osjećaj bi držao nas relativno kratko i naš život nastavio bi se odvijati po starom. Međutim, kada nam je svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti i svoje mudrosti podario potomstvo, postali smo svjesni tih ajeta i hadisa koji govore o blagodatima majke. Mnogi od nas, kada su pratili trudnoću svoje supruge, iz mjeseca u mjesec, posebno u devetom mjesecu, morali su shvatiti značenje riječi majka i morali su se prisjetiti, gledajući svoju suprugu, morali su se prisjetiti svoje majke. Vidjevši sva stanja kroz koja prolazi njegova supruga, sve jedan od nas morao je priznati da tu osobu, majku, nikada u dovoljnoj mjeri ljudi neće cijeniti. Neće joj pridavati pažnju, značaj i ugled koji joj doista pripada. Zbog toga mnogi i kažu, da roditelji svoju nagradu mogu dobiti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je mogao svaki od nas da vidi kod svoje supruge u njenom devetom mjesecu trudnoće? Subhanallah. Neka je slavljen Allah subhanahu wa ta'ala koji je majku učinio tako strpljivom i brižnom. Pitao bi se svaki od nas, zar ljudska osoba može da podnese sve te bolove? Međutim, ona majka, majka, sve ih je podnosila i to s ljubavlju i radošću. Mogao si da je vidiš kako i ne osjećajući, ne primjećujući, kretajući se od jednog kraja sobe do drugog bolno zaječi. Zatim bi bio iznenađen njenim osmijehom koji je bacao u zaborav prethodni bol. Supruga, majka tvoga djeteta, smiješila bi se, nježnim pogledom gledala u svoj stomak i govorila, bebo moja, koliko li te samo volim i koliko li samo žudim da te vidim. Kada bi se kretala po kući osjećala bi bol, ako bi sjedala, spuštala se, ječala bi, ako bi legla da se malo odmori, da malo odspava, san od bolova ne bi joj dolazio na oči. U postelji ne bi se rahat mogla okrenuti na drugu stranu, kao što je to mogla prije ovog teškog, ali njoj i tekako dragog tereta. Pored svih tih bolova, ona ne bi prestajala da vodi brigu o kućanskim poslovima, sprejemanju hrane, čistoći druge djece ako ih je imala, njihovoj ishrani, kupanju, uspavljivanju, gledajući šta sve podnosi, kroz kakva sve stanja prolazi, mogao si je vidjeti kao da kaže o saboru, o strpljivosti, lekciju uzmi od mene. Uči se na mome primjeru, Slušaj i razmišljaj zajedno sa mnom o ovoj slici, a mogli smo je vidjeti mnogi od nas, vidjeti, doživjeti. Majka sjedi sa svojom dječicom, za sofrom poput golubice sa svojim golubićima. Abdurrahmana hrani, Abdullaha poji, Mohamed je još mali, nije se navikao na novu hranu, pa ga majka zabavlja ne bili pojao koji zaloga i sve to čini razdragano sa zadovoljstvom odjednom bolno zaječi i mijenja svoj položaj. Premješta se, to se buduća Zeyneb javlja iz stomaka kao da hoće da kaže ja sam ovdje majko, nemoj da me zaboraviš. Čudno li je tvoje stanje, draga majko? Mislite li da bolovi i briga prestaju sa porođajem kada istekne deveti mjesec i približi se čas dolaska bebe na ovaj svijet, tada tek nastupaju brige i muke. Beba više ne želi da ostane u majčinom stomaku, a ne dolazi joj se ni na prolazni dunjaluk. Počesto beba ne izlazi iz majke osim putem carskog reza. Porođajne muke doista poznaje samo majka. Duša joj skoro biva na izlasku, skoro da ispusti dušu pri porođaju, pri donošenju svoje bebe na ovaj svijet. Allahovom voljom neka od njih, majki, i preseli umre, a beba ostane da živi. Ako joj pak Allah subhanahu wa ta'ala odredi da živi još majka, kada vidi svoje čedo pored sebe ili kada mu čuje glas, zaboravlja sve prethodne bolove, njene riječi nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala jesu koliko li te volim, lutko moja, da sam i umrla, samo da si mi ti ostala živa, subhanallah, subhanallah, kakva li je ovo osoba, kakva li je njena briga, doživljava to što doživljava i na kraju kada bi izbor bio u njenim rukama, željela bi da umre ona, a da njena beba ostane živa. Pa gdje smo mi danas? Gdje smo mi danas? Kakav je naš odnos prema našim roditeljima? Kakav je naš odnos prema našoj majci? Da li mi možemo zamisliti odlazak naše majke s ovoga svijeta? Ako to i zamislimo, da li priželjkujemo da mi prvi odemo s ovoga svijeta, da odemo prije naših roditelja? Enes, radi Allahu ta'ala prenosi slučaj da se Allahu poslanik alaihi salatu ispeo na prvu stepenicu svoga mimbera i rekao amin. Zatim se ispeo na drugu stepenicu i rekao amin. Zatim i na treću stepenicu i rekao amin. Zatim je sjeo. Ashabi radijallahu anhum ajmain upitali su ga, zbog čega si aminovao Allahov poslaniće? Rekao je, došao mi je Džibril i rekao, prezren bio onaj kod koga budeš spomenut, pa ne donese salavat i selam na tebe. Rekao sam, amin. Zatim je rekao, prezren bio onaj koji doživi duboku starost svojih roditelja, pa ne uđe u džennet. Rekao sam amin. Zatim je rekao, prezren bio onaj koji doživi Ramazan, pa mu ne bude oprošteno. Rekao sam amin. Možda će neko upitati, zbog čega samo govor o majci, a ne i o ocu, babi. Nema sumnje da je vrijednost, blagodat i uloga babe velika, međutim, blagodat majke veća je. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi kao što smo spomenuli ajet na početku وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova ga s mukom nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji 30 mjeseci. Ibnu Atije, rahimahullahu ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je majku u ovom ajetu četiri puta. Spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala majku u ovom 15. ajetu sure Al-Ahqaf četiri puta, a oca samo jednom i to zajedno s majkom. U riječima i roditeljima. Zatim je spomenuo da majka nosi bebu, zatim je rađa, zatim doji i hrani, tako da su blagodati i značaj majke veliki, poznaje ih jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Većina kazivanja koja ću spomenuti govore o neposlušnosti djece svojim roditeljima. Neću govoriti o dobročinstvu roditeljima jer je ona stroga obaveza po svakog muslimana i muslimanku. Ko ispuni ovu obavezu njemu pripada veliko dobro, međutim onaj koji je zanemari mora da se zaustavi, mora da mu se pojasni da njegovo ponašanje vodi ka vatri, ka džehennemu, a užasno li je on boravište. Čuvaj se dove onoga kome je učinjeno nasilje. Čuvaj se dove onoga kome je učinjeno nasilje jer znaj da između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala nema pregrade. Znaj da će Allah subhanahu wa ta'ala primiti dovu mazluma onoga kome je učinjena nepravda sigurno. Svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala diže iznad nebesa i kaže وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْبَادِحِينَ Tako mi moga ponosa, moje veličine, pomoći ću te pa makar i nakon izvjesnog vremena. Pa šta misliš, dragi brate i cijenjena sestro, sine i kćerko, ako mazlumi, oni kojima se učinji nasilje, bude majka i babo. Kab al-Ahbar, rahimahullahu ta'ala, rekao je, uistinu Allah ubrzava smrt onoga koji je neposlušan prema svojim roditeljima, kako bi ga što prije kaznio. I doista Allah subhanahu wa ta'ala produžava život onoga koji je poslušan svojim roditeljima kako bi uvećao dobročinstvo i dobra djela. Slušaj, jedan od pouzdanih ljudi pričao je. Sjedio sam s jednim od poznatih šejhova, učenjaka, pa me obavijestio o sljedećem događaju. Rekao je, jedan čovjek mi je došao i predamnom, u mom prisustvu kleo je svoju majku. Zabranio sam mu to i upitao ga za grih njegove majke, kada je tako ružno spominje i kune je. Rekao je, napravila je sihr mojoj ženi. Upitao sam ga, kako si to saznao? Kako si saznao da tvoja majka pravi sihr tvojoj ženi, tvojoj supruzi, svojoj snahi? Obavijestila me o tome, moja žena, rekao je. A majka, majka je to poricala. Subhanallah, rekao sam, vjeruješ svojoj ženi, a majku u laž utjeruješ, tražio sam da mi dovedu majku. Doveo ju je stariji sin. Sastavio sam ih sve zajedno. Razgovor i diskusija s njima je potrajala. Osjećao sam duboko u duši da žena, snaha, laže. Da snaha laže. Od majke sam čuo zakletve obećanja koja ukazuju na njenu iskrenost. Snaha je tražila od majke da se zakune izravno kod Kabe, u Mestidul Haramu da se zakune da joj nije napravila sihr. Složio sam se i preporučio, preporučio majci da ode u Meku i da se kod Kabe mušerrafe zakune da je čista od onoga što joj pripisuju. Od starijeg sina uzeo sam broj mobitela, telefona, nazvao sam ga nakon dva dana. Rekao mi je, otišli smo do Mekije. Majka je kod Kabe dobila Allahu subhanahu wa ta'ala da je ne vrati živu kući ako je napravila sihr svojoj snahi. A ako nije, da je pomogne protiv njenog sina i snahe. Vraćali smo se kući, a majka je svo vrijeme plakala. Kada smo stigli kući, kod kuće nas je već čekala vijest. Kada smo stigli kući, vijest nas je čekala brati snaha, poginuli su u saobraćajnoj nesreći na putu. Ja Allah. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ A ti nikako ne misli da Allah ne motri na nasilnike. Boj se Allaha snaho, boj se Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju tvoja svekrva. I ti imaš majku, i ti svojoj majci želiš da činiš dobročinstvo kao što i tvome suprugu je obaveza da čini dobročinstvo svojoj majci. Naprotiv, najveće pravo kod njega, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala ima njegova majka. Aisha radijallahu Allahu ta'alanha upitala je Allahu aposlanika alaihi salatu wasalam, ko je najpreći ženi? Njen muž. Njen muž odgovorio je, a ko je najpreći čovjeku? Ponovo je upitala Ajša radijallahu ta'ala anha, a Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je, njegova majka. Znaj da nije bilo nje, njegove majke, a tvoje svekrve da ne bi bilo ni tvoga supruga. Jesi li ga ti nosila jesi li ga ti hranila i odgajala, boj se Allaha dželle dželalu. Znaj da će doći dan, ako već nije došao kada ćeš i ti biti majka. Pretpostavimo da majka i pogriješi, je li nam dozvoljeno da prekinemo odnos s njom, da joj ne činimo dobročinstvo, da zaboravimo njeno dobročinstvo prema nama. Zar nam Allah subhanahu wa ta'ala nije naredio da činimo dobročinstvo roditeljima, pa makar oni bili i nevjernici, Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ إياك لتشرك bi ما ليس لك به علم فلا تطعهما Mi smo svakog čovjeka obavezali da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, da mi čini širk o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا fid الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, da mi činiš širk, da mi pripisuješ onoga u kome ništa ti ne znaš, ti ih ne slušaj, ali prema njima se na ovom svijetu velikodušno i dalje ponašaj. Esma, radi Allahu ta'ala anha, upitala je Allahu poslanika alihi salatu uslam rekavši, Allahu poslaniče, došla mi je majka, a ona je mušrikinja, da li da je pustim kod sebe i održavam rodbinske veze s njom, Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao svakako održavaj vezu s njom. Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvo roditelja i Allahova sržba je u sržbi roditelja. Znajmo dobro da se na ovom dunjaluku sve može zamijeniti. Sve ima svoju zamjenu. Ukoliko se razvedeš sa ženom, oženit će se sa drugom ženom. Ukoliko se rastaviš od čovjeka, udaćeš se za drugog i naći ćeš boljeg od njega. Djecu ćete imati s drugima, s drugima ćete živjeti i skupljati i metak. Međutim, kako ćeš naći zamjenu kada izgubiš majku ili babu? Ko će nam zamijeniti majku i babu? Koliko je od nas onih koji jutrom i večeri poljube svoju majku i babu u ruku ili čelo? Koliko li je od nas onih koji sjede pred njima i ne progovaraju dok mu oni ne dozvole. Koliko li je od nas onih koji sa svojim roditeljima razgovaraju i obraćaju im se riječima punim ljubavi i poštovanja. Budimo iskreni jedni prema drugima. Ako pogledamo u svoj odnos prema roditeljima, naći ćemo se da smo u velikoj mjeri neposlušni svojim roditeljima. Zato smo u velikoj potrebi da obnovimo i popravimo svoj odnos prema našim roditeljima. Zar ne znamo da je u dobročinstvu prema njima uživanje na ovom svijetu i sreća i spas na drugom svijetu? Jedan čovjek je rekao Omeru ibn al-Khattabu radijallahu ta'ala ja imam staru majku koja ne može da izvrši svoju fiziološku potrebu, a da je ja ne pridržavam na svojim leđima. Pa jesam li se time odužio svojoj majci? Jesam li time ispunio svoju obavezu prema njoj? Je li time ostvarila svoje pravo kod mene? Omer radijallahu talan rekao je ne, jer je ona isto tako tebe pridržavala i priželjkivala tvoj ostanak na ovome svijetu, a ti to činiš i priželjkuješ njen odlazak s ovoga svijeta da se majke svoje što prije riješiš. A gdje je tvoja blagost? spram majčine blagosti? Gdje je tvoja briga spram majčine brige? Gdje su tvoje neprospavane noći naspram njenih neprospavanih noći? Gdje je tvoja milost naspram majčine milosti? Poslušajte sa mnom ovaj slučaj koji odslikava majčinu milost. Ajša radijallahu anha rekla je, došla mi je miskina, jedna siromašna žena, sa sobom je imala dvije male djevojčice. Dala sam joj tri datule. Majka je dala svojim djevojčicama po jednu datulu, a treću je podigla do svojih usta da je ona pojede. Djevojčice, nakon što su brzo pojele svoje datule, zatražile su i treću datulu od svoje majke. Pa je majka treću datulu, koju je ona htjela pojesti, popolovila i dala je svojim djevojčicama Ajša radijallahu ta'ala kaže, zadivio me njen postupak. Zadivio me njen postupak. Pa sam je spomenula Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, a on, as sadiq al-masduq, rekao je, inna Allahe kad auđebe leha al-đanna, wa a'taqaha biha minan nar. U istinu Allah subhanahu wa ta'ala džennet joj je učinio obaveznim i tom datulom oslobodio ju je vatre. Zato, majko, budi radosna, raduj se. Tvoje neprospavane noći neće biti uzaludne. Tvoja briga i strah za djecom neće biti uzaludni. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da ti kao vjernici u njega dželle dželaluhu podari džennet i oslobodite vatre. Majko, ne mogu da vjerujem da tako postupaju prema tebi. Stara majka priča svoj slučaj. Poslušajmo je. Kaže, nosila sam ga u svome stomaku devet mjeseci. Otac mu je preselio, umro nakon nekoliko mjeseci od njegova rođenja, tako da sam mu ja bila i otac i majka. Iz ljubavi prema njemu nisam ga osunetila prije nego li je napunio tri godine. Posvećivala sam mu svu svoju pažnju, brigu, ljubav, kada je stasao za ženitbu, oženila sam ga lijepom djevojkom, koju sam također mnogo volila zbog njene vjere, njene čednosti, plemenitog morala, njene pobožne porodice. Međutim, on ju je nakon pet godina razveo. Rastao se od nje nakon što mu je rodila sina i kćerkicu. Pustio ju je, jer kako kaže, nije bila učena, subhanallah. Zar onaj koji pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, čuva svoju čednost, vodi brigu o tuđim pravima kod nje, zar takva osoba nije učena? Oženio se drugom ženom. Ona, ona je bila profesorica. Ja sam se brinula o njegovom sinu i kćerkici. I brinula sam se o kućanskim poslovima, jer nova snaha je bila profesorica, bila je mnogo zauzeta. Ja sam se brinula o kući i hrani i svim tim sam bila zadovoljna. Nakon nekog vremena snaha profesorica prestala je jesti moju hranu, više joj se moja hrana nije sviđala. Govorila je da o kući ne vodim računa kako bi trebalo. Tražila je od moga sina, svoga supruga, da pronađe sluškinju, koja će se o tome bolje brinuti, a ona će od svoje plate da joj da nadoknadu za sve to. Kada je sluškinja došla u kuću, tada sin i snaha nisu više imali nikakve potrebe za mnom. Snahi sam postala teški gost, Optuživala me često da zalazim u stvari koje me se ne tiču, da govorim prostim govorom, da sam zaostala. Sin je, iako smo živjeli u istoj kući, u istoj kući, prestao komunicirati sa mnom. Nakon nekog vremena izmjestili su me iz moje sobe iz kuće u mutvak u ljetnu kuhinju, sagrađenu pored kuće. U moju sobu nastanili su sluškinju, prestali su biti u bilo kakvoj potrebi za mnom i prestali su održavati bilo kakav odnos sa mnom. Majko, ne mogu da vjerujem da tako postupaju prema tebi. Stara majka kaže dalje, sve sam to podnosila i bila zadovoljna, nisam se bunila, voljela sam svoga sina i njegovo dvoje djece od prve žene. Jedne hladne zimske večeri, kada sam se vratila iz posjete svojoj kćerci, koja je stanovala u drugom gradu, našla sam svoje stvari izbačene iz mutvaka te ljetne kuhinje napolje. Kada sam pokucala na vrata svoga sina, pojavila se snaha. Subhanallah, čemu je to ona bila podučena? kako je bila odgojena i čemu to i kako ona takva odgaja djecu. Pojavila se snaha. Upitala sam je za razlog izbacivanja mojih stvari iz mutvaka, rekla je, a iza nje je stajao moj sin i ni riječi nije progovarao, rekla je da su izbacili moje stvari jer je u kući ponestalo prostora za njihove stvari. Upitala sam, a gdje sada da idem ja, sada u ovoj hladnoj zimskoj noći? Odgovorila mi je, idi gdje god hoćeš, u kući ti nema mjesta, idi gdje god hoćeš, Allahova zemlja je prostrana. Majko, ne mogu da vjerujem da ovako postupaju s tobom. Gdje su srca? Gdje su osjećaj? Gdje je zahvalnost? Stara majka kaže dalje, subhanallah. Moj sin je stajao iza nje i ni riječi nije progovarao. Pokucala sam na komšijina vrata u ovoj hladnoj zimskoj večeri. Kada mi je komšinca otvorila vrata, Zamolila sam je da ovu noć prespavam, samo ovu noć da prespavam kod nje. Začudila se. Šta da joj kažem? Rekla sam joj istinu. Zaplakala je, ne mogavši vjerovati da tako postupaju sini snaha prema meni. Rekla sam joj, ako može samo da prespavam ovu noć, ovu večer kod vas, sutra poslije sabaha, dođi će moja kćerka da me vodi u stan kod sebe. Komšija i komšinca su rekli, ne brini se, naša kuća je tvoja kuća. Stara majka kaže, sutra nakon sabah namaza nazvala sam čjerku i obavijestila je o svom slučaju. Tražila sam da dođe i vodi me kod sebe u stan. Međutim, međutim, kćerka je počela da traži izgovor. Pravdala se da njen muž nije za to. Zetu je bilo teško to što sam bila kod njih samo dva dana, pa kako da sada stanujem kod njih? Spustila mi je slušalicu. rob Zar je moguće da se ovako postupa prema majci? Gdje je zahvalnost za majčino dobročinstvo? Zar ne znaju ako se muž izgubi da postoji drugi muž? Ako žena ode, da će doći druga. Međutim, ako ode majka, pa kako da dođu sa drugom majkom? Starica kaže dalje, kćerka je spustila slušalicu i sa slušalicom sve moje nade i moja očekivanja pala su u vodu. Stala sam plakati toliko da više nisam imala ni suza. Komšinca je plakala sa mnom govoreći mi ne brini se, ovo je tvoja kuća i mi smo tvoja porodica. Putem jednog moja sina, dobročinitelja, koji je čuo za moj slučaj sagrađana mi je kuća u blizini. Svi iz porodice tog dobrog čovjeka, od najmlađeg do najstarijeg, dolazili su i služili me. Naprotiv, svi iz moje ulice dolazili su i obilazili me, pitali me za moju potrebu. Svi osim moga sina i snaje. Jedino on i njegova žena nisu mi nikako došli u posjetu. Razbolila sam se teškom bolešću. Komšije su me uzele i odvele u bolnicu. Morala sam ostati u bolnici. Svi su me iz moje ulice obilazili, osim mog sina. Moj sin nije me posjetio, niti pitao za moje stanje. I evo sada očekujem da me posjeti. Srce mi se cijepa za njim. Ipak to je moj sin. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da mu oprosti. Majko, ne mogu da vjerujem da ovako postupaju prema tebi, ali qasaman bimen qarana ibadatahu bil ihsani ilayki la yadfa'unna thamana walau ba'da hin. Al jaza'u min al amal. Tako mi onoga koji je spomenuo naredbu na obožavanje samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, zajedno s narodbom dobročinstva prema tebi, majko, platit će cijenu za svoja zlodjela kad tad, jer nagrada biva na djelu. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao da postoji nešto manje od riječi uh Allah subhanahu wa ta'ala zabranio bi je da se kaže roditeljima. Onaj koji je neposlušan roditeljima neka čini što god hoće, taj neće ući u džennet. I onaj koji je poslušan roditeljima neka čini što god hoće, on neće ući u vatru. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Thelathetun la janduru Allahu ilaihim jevme qiyamati al aqubi validejhi wal mar'atu mutarajjilatu wad dejuth Trojicu Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledati sutra na sudnjem danu onoga koji je neposlušan prema svojim roditeljima i ženu koja oponaša muškarca i dejusa onaj koji nije ljubomoran prema svojom svojoj porodici. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ bima I trojica neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema svojim roditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji nakon što udjeli prigovori to što je udjelio. Zbog čega ovaj čovjek plače? Posjetio sam jednog svoga ahbaba u drugom gradu. Kada sam mu došao i kada smo posjedili, obavijestio me je da u njegovom mjestu poslije kindije namaza ima dženaza jedna, jedna od mještanki je umrla, pa nakon ikindije namaza klanjaće joj se dženaza. Kada smo klanjali dženazu, prišli smo kaburu. Kod kabura zatekli smo mladića kako mnogo plače. Prijatelj mi je rekao da je to sin umrle žene. Upitao sam ga, zar je ovoliko volio svoju majku kada ovoliko plače? Prijatelj mi je rekao, ne. Ovo su suze kajanja. Ovo su suze kajanja. Majka mu je umrla, a nije ga vidjela pune tri godine. Zadnjih dvadeset dana provela je u bolnici. Tražila je od njega da dođe, da ga vidi, nije došao. Umrla je i nije ga vidjela. Umrla je kao da je rekla Kalbi ala waladi mislul qatari wa kalbuhu alija mislul hađari. Srce mi je za mojim sinom poput suza, dok je njegovo srce prema meni poput kamena. Takvo je naše stanje. Ne znamo cijeniti ništa sve dok to ne izgubimo. Ja Allah, kako može čovjek da zamisli odlazak majke s ovoga svijeta? Majke od čije krvi formirali su se naši organi dok smo bili u njenom stomaku. Majke čijim se mlijekom hranilo naše tijelo. Koliko li su naše majke davale prednosti nama u svemu i same su, a same su bile u potrebi za tim tim. Koliko li su bdile noći da bismo mi spavali, koliko li su samo gladovale da bismo mi bili siti, koliko, koliko li su se samo žalostile da bismo mi bili sretni. Pitam sve nas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ko će nam popuniti prazdinu koja je nastala odlaskom majke sa ovoga svijeta? Majke kojoj život nije značio ništa bez našeg života. Majke koja nije bila sretna, sve dok i mi nismo bili sretni. Njena najveća želja je bila da nas zanese u svome stomaku, da nas čuva u svome krilu, da nas privije na svoje grudi, da nas prati svojim nježnim pogledom. Mi smo joj bili najljepša slika, najslađi glas, onoga dana kada smo joj mi bili neposlušni na našu surovost i grubost, odgovorila je s ljubavlju i brigom. Onoga dana kada smo je zaboravili, pitala je za nas, brinući se za naše stanje. Tako mi Allah subhanahu wa ta'ala vrijednost i blagodat majke ne poznaje niko do uzvišeni Allah. Kada je džennet učinio pod njenim stopama, kada je u pogledu u njeno lice, kada je pogled u njeno lice učinio ibadetom, kada je svoje pravo spomenuo s njenim pravom i zahvalnost njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala spomenuo sa zahvalnošću majci. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allaha obožavajte, nikoga mu ravnim ne smatrajući i roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Rekao je eniškur li vali vali dejke ilajjel masir, budi zahvalan meni i roditeljima svojim a meni ćete se sigurno vratiti. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Ragime enfu, thume ragime anfu, thume ragime enfu, prezren bio, prezren bio, prezren bio. Rečeno je men ja Rasulallah, ko Allahu poslaniće? Rekao je men edreke ebevejhi indala kibari ahaduhuma, au kilejhima, ahaduhuma, au kilejhima felem jedhulil dženne. Odgovorio je onaj koji doživi duboku staro svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne uđe u džennet. Ar-Rifa, rahimahullahu ta'ala, kaže, vidio sam Harisa el-Alaqija, kako mnogo plaće na dženazi svoje majke, pa sam ga upitao, zbog čega ovoliki plać? Rekao mi je, kako da ne plaćem, kada su mi danas zatvorena jedna od džennetskih vrata. Kako da ne plaćem, kada su mi se danas zatvorila jedna džennetska vrata. Kur'an ne spominje toliko, niti na tako upečetljiv način nakon naredbe na ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala kao što spominje naredbu na dobročinstvo roditeljima. Naredbu uvažavanja, poštivanja roditelja, blagog razgovora s njima. Poslušajte Allahove subhanahu wa ta'ala riječi وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Ima je bluganne indeke kibera ahaduhuma au kilahuma, fela tekul lahuma uf, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما kada jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraća im se riječima poštovanja punim. Slušaj, vahfid lahuma džanaha dhulli minar rahme, wa kur rabbi rahamhuma kema jani sadira. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaro moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, jednog dana gledajući zarobljenike primijetio je jednu ženu kako traga za nekim. Kada je pronašla svoje dijete, privila ga je uz svoje grudi. Allahu poslanik alihi salatu wasalam vidjevši tu sliku, upitao je svoje ashabe, šta mislite, da li bi ova žena bacila ovo svoje dijete u vatru? Pa su svi jednoglasno odgovorili, ne Allahu poslanik. Allahu poslanik alihi salatu wasalam tada je rekao o istinu, o istinu Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji je prema vama od ove žene prema svome djetetu. Allah dželle jalalu milostiviji je prema vama, svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. I Allahu poslanik alihi salatu wasalam ovo nije rekao osim da pojasni da najveći stepen ljudske milosti nalazi se samo kod majke. Najveći stepen ljudske milosti, milosti koju čovjek može imati nalazi se samo kod majke. Zbog toga nam je i ponovio tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka, a zatim je rekao tvoj babo. Pa jesmo li svjesni značaja i blagodati naših majki? Ovo je naša vjera. Vijest o ovome poslala je jedna medicinska sestra iz Amerike pod naslovom Dobročinstvo prema roditeljima ponukalo me da prihvatim islam. Kaže, prvi put čula sam o islamu dok sam pratila neki televizijski program. Smijala sam se podacima koje sam slušala. Nakon godinu dana, od kako sam prvi put čula za islam, nakon godinu dana čula sam drugi put za islam. Međutim, gdje? U bolnici u kojoj sam radila. Došla su dva bračna druga i u njihovoj pratnji starica, teško bolesna, bila je to majka, njen sin i snaha. Snaha bi sjedila pored majke i stalno gledala u nju. Ja, dok bih obavljala svoju dužnost, posmatrala bih ovu djevojku. Gledala bih je kako stalno plače, briše svoje suze, pa plače, briše suze i tako neprestano. Jednom sam je upitala za razlog tog njenog silnog plaća, pa me obavijestila da je zajedno sa svojim suprugom došla iz druge države da potraže za njegovu majku lijeka. Dok je pričala sa mnom, plakala je i molila za uzdravljenje stare majke. Mnogo sam se začudila njenom slučaju. Dolazi iz druge države sa svojim mužem kako bi pronašli lijeka za njegovu majku. Ova Amerikanka kaže, tada sam se sjetila svoje majke. Gdje je moja majka? Nisam je vidjela već četiri mjeseca i još uvijek ne razmišljam o svojoj posjeti njoj. Ovo je moja majka. Šta bi bilo da je to majka moga supruga? Zadivio me je postupak ovih bračnih drugova, jer je starica bila u teškom stanju. Bila je bliže smrti nego životu, ali više me je zadivio postupak snahe. Šta je nju briga za majkom njenog čovjeka? Zar da sebe slama zbog starice, a bila je prelijepa djevojka? Zbog čega sve ovo? Zamišljala sam sebe na mjesto ove starice, kako bih samo voljela i kako bih bila presretna da mene moja djeca ovako paze. Mnogo sam zavidjela ovoj starici na ljubavi njene djece. Bračni drugovi su sjedili u staricu svo vrijeme, nisu je napuštali. Dolazili su pozivi izvana, vjerovatno ostala djeca ove majke raspituju se za njeno stanje. Jednog dana ušla sam u salu za čekanje u kojoj se nalazila i ova mlada djevojka. Snaha bolesne majke pa sam iskoristila priliku da je upitam o onome što sam htjela. Pričala mi je o pravima roditelja u islamu. Zadivio me položaj koji islam pridaje roditeljima, način obhođenja s njima na koji islam postiče. Nakon nekoliko dana, nakon nekoliko dana starica je umrla. Njen sin i snaha mnogo su plakali, kao da su ostali siročadi za svoje majke. Mnogo sam razmišljala o postupku ovo dvoje mladih i onome što sam saznala o pravima roditelja u islamu. Poslala sam zahtjev jednom od islamskih centara tražeći od njih literaturu o pravima roditelja. Nakon čitanja ove literature osjetila sam nešto u svojim prsima kao nikada do tada. Zamišljala sam sebe kao majku, zamišljala sam svoju djecu kako me vole, raspituju se i brinu za moje stanje sve do kraja moga života. Ovaj lijepi osjećaj postaknuo me da iskažem svoju pripadnost islamu, ovaj lijepi osjećaj ponukao me da izgovorim riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. A od islama poznavala sam samo dobročinstvo prema roditeljima. Hvala Allahu, udala sam se za čovjeka koji je također primio islam, rodila sam mu djecu, Allaha subhanahu wa ta'ala molim za njihovu uputu, ja sam danas umu Abdul-Melik, molite Allaha subhanahu wa ta'ala za mene i moju djecu, za našu postojanost u vjeri. Ovo je naša vjera Islam i ovo je naš islamski ahlak, moral, kojem podučava i kojim poziva naša lijepa vjera Islam. Allahu gospodaru naš, oprosti nama i našim roditeljima, smiluj nam se milošću nakon koje se nećeš nikada rasrditi na nas. Nagradi naše roditelje za njihova dobra djela, a pređi preko njihovih loših djela. Produži im život i uljepšaj im ga dobrim djelima. Smiluj im se i podari im lijepu završnicu na ovome svijetu. Smiluj se našim majkama u Iraku. Smiluj se našim majkama u Palestini. Smiluj se našim majkama u Afganistanu i Čečeniji. Smiluj se njihovim suzama i odazovi se našim i njihovim dovama. Budi nam svima na pomoći sve nas učini tvojim pokornim robovima. Budi zadovoljan s nama dok smo na Dunjalku. Budi zadovoljan s nama kada nam pošalješ svoje zaslanike da nam uzmu duše i budi zadovoljan s nama kada nas sutra izvedeš pred sebe. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك فردي حين ألقاك خوف لترويني بتحيان يوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر وعينا منك ساهرة تخاف علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجر يحار القول في وصف الذي لاقيت منهجي وقلت مقالة لا زلت مذكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا عليك من صدري فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدمي بخدي حين ألقاك من دمعه سرورا في محياتي إليك يا منى عمري إله الكون أوصاني أشواقي